Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan uvaženi slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Dragani Tripković. Dragana Tripković rođena je 26. aprila 1984. na Cetinju. Završila je studije dramaturgije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Jedna je od osnivača alternativne teatarske aktivne kompanije Objavila je do sada tri zbirke poezije, Prevarena duša, Ljubevi kad odeš i pjesme. Pjesme su je prevođene na engleski, ruski, poljski, italijanski, njemački, letonski i albanski jezik. Saradnica je brojnih časopisa za književnost u zemlji i inostranstvu. Objavljene su je pjesme Biljke za kraj i Smjena. Drama Smjena izvedena je u okviru projekta 19. decembar, dan poslije u fabrici raketa u Podgorici u produkciji Ataka. Koautorka je dramskog komada poglavlja 23 i 24, izvedenog 2013. Dobitnica je međunarodnog rodne nagrade Fondacije Anna Lindh za kratku priču 2012. i 13. i drugih nagrada. Monolitne teksture njenih pjesama nose poruke koje otkrivaju nematerijalnu i prolaznu prirodu jezika ostvarenog kroz poeziju. Njeni stihovi poput Tariha su ispisanog u pjesku. Njen izraz se kreće između dramskih i lirskih osjećaja postojanja. Mladen Lompar je zapisao povodom poezije Dragane Tripković sljedeće. Svaki je pustolovni duh nemilosrdan i ciničan, uvijek sumnječav i podrugljiv, veli sio ranu brevijaru poraženih. Ovdje se stihovi sklapaju u simbiozu haosa i dopadljivosti. Stihovi od pijeska su monolitna stvarnost, odvojena od vremena. Njena zbirka Stihovi od pijeska centralno je dijelo njenog pjesničkog opusa. Ova zbirka ima veća dijela Mediteranski ciklus i ostale pjesme. Mediteranski ciklus sastoji se od pet dijelova kao od pet elemenata, a to su vještina, vrijeme, more, nebo i vjetar. To su elementi života i stvaranja, neprolazni simboli i fenomeni pjesnikovog stvaranja, pa ne čudi okrenutost njene poezije antičkoj prošlosti i mitu. More je glavni simbol i motiv njenih pjesama. Ona se obraća čovjeku u svojim pjesmama, nudi jasna i nedvosmislena uputstva za vječnost, povezuje ga s poezijom prošlosti. Tripković je na tragu otkrića da je poezija proizašla iz mora i vode kao što je to čovjek i život. Lirski subjekt u pjesmi More kaže Ponekad sam i ja voda jer se tako sanjam, a to je onda kad zaboravim riječi jer zna da postoji svijet tišine, svijet iza ili izvan riječi, odakle možda i dolazi poezija. Svijet koji je opredmećen najljepšim simbolom, podom i morem, za tišinu i prolaznost. U stihovima ove zbirke postoji nešto od orijentalne islamske filozofije odnosa prema vodi. U pjesmi Vještina pjesnikinja se vraća počecima i etimologiji riječi poezis. Poezis zapravo znači vještinu, stvaranje i umijeće, pa kaže Postojalo je nešto veoma vrijedno što se izgubilo vremenom. Vještina koja je nekad nekome bila potrebna. Pjesnikinja na kraju pjesme otkriva da je ta izvorna vještina koja je nekad nekome bila potrebna da bi se stvarala poezija, možda danas nije vrijednost koju pjesnici posjeduju i koja im je potrebna. Možda se promijenio i razlog i način pjevanja, izgubilo se povjerenje u riječ. I nije sve riječ, i nije sve pjesma. Izgubilo se povjerenje u simbole jer simbol može da bude licemjeran. Ovom pjesmom pjesnikinja kao da izražava gađenje prema onome što su osnovna pjesnička sredstva koja, iako daju slobodu, često mogu tako malo da služe. U drugim pjesmama ona se obraća pjesniku koji luta još od antičkih vremena poput Odiseja tražiti svoj put prema domu i taj dom nije više onaj za Itaku nego neki drugi tu po periferiji. Poziva pjesnika da se odrekne svoje nadmoćne pozicije čovjeka koji prosto barata riječima, da ponovo stekne izgubljenu vještinu. Vještinu moraš steći sam ali ne putem starih vrijednosti i starih poznatih staza koje su kao opterećenost tradicijom, kao stijena, koje su sada izmještene na periferije života i egzistencije. Istu tu misao izražava u ciklusu nebo kazujući ni po zemlji ni po vodi nema puta koji pokazuje smisao. Na kraju posljednje pjesme vještina ona pita pjesnika čitaoca o čemu ćeš pjevati ti. Kada su riječi nebitne i kada postoji samo more i vrijeme. U pjesmama iz zbirke Stihovi od pjeska čitamo stvaranje novog pjesničkog senzibiliteta, ono čemu teži svaka dobra i vješta poezija. Čitalac ostaje zarobljen u moći pjesnika, a pjesnik sve vrijeme jasno i nadmoćno upravlja njegovim vremenom i osjećajem, kao što knjiga zapovijeda, obraćajući mu se, dajući mu putokaze, smjernice vjetra. Samo se ti drži vjetra, on se jedini iznova rađa. Smjernice u koje ni sama pjesnikinja nije sigurna znajući da ga u tom obraćanju tek onda čekaju na istine. Poeziju Dragane Tripković karakteriše otvorenost metaforičkog iskaza. Ona opisuje, zatvara u krug poezije prostor grada. Ostale pjesme su pjesme o gradu i gradskom pejzažu koji je u pjesmama Dragane Tripković bogat i maštovit kao felinije film. Pun glumaca, Kurvi, zgrada, ulica, trgova, parada, zastava, nesrećnih porodica, cigana, meke, tragično i nostalgične i cinične slike konja na asfaltu, pravi grad sa bojama Amarkorda, ali sa tugom Vitorija Desike, tužnog i usamljenog poput psa na kraju pjesme. Bilo bi dobro nekim širim zahvatom opisati ulogu mita u poeziji Dragane Tripković, a ovom prilikom ima se prostora istaći samo jedna neimenovana pjesma iz ove zbirke – u svega šest stihova i jednom riječju Europa odmotava pjesmu nazad i rekreira i otkriva mit o Europi koja je samo još jedna bludnica. Fenomen smrti i Tanatos imaju poseban tretman u njenoj poeziji veoma je zanimljivo premještanje mita i zamjena uloga antičkih božih likova stihom kojim kazuje. U strasti su svi ljubavnici kao čudovišta. Marionete Tanatosa teško bi bilo običnim svakodnevnim jezikom opisati poeziju koja je alhemija, muzike, ritma, govora, slike i tišine, čega je poezija Tripković puna, kao pejzaž koji opisan njenom poezijom je prekrasan. Liči na velike ideje drugova iz djetinstva, zlatne palate koje smo izmaštali, neonske bazene, šarene porodice, djecu drago kamenja. Da ne naprajam, sve se vidi kroz pomičuće prozore. Pred poezijom Dragane Tripković čitalac ostaje zatečen kao pred ranim mirisom Mediterana. Sada idemo na kratku pauzu pa čitamo stihove Dragane Tripković. Nebo Došli smo sa druge strane mora, tamo gdje je svijet onakav kakvim ga je Polok mislio. Ni po zemlji, ni po vodi nema puta koji pokazuje smisao. To je izmišljeno opravdanje. Samo mrlje i krivulje, sivi konci svijesti, do zemlje bez obraza. Putnici smo, ljudi bez obraza. A drugačije su učili nas. Ništa unaprijed, samo trenutno. Nadahnuti idejom o imaginarnim bićima ili o samo jednom Nama su glave prskali vodom u kojoj su oprane četkice sujetnih vladara, idiosim, kratičnih kuzonja. Sliku su ukrali ili uokvirili u zlatni okvir, skuplji od kafane u kojoj visi. Svejedno. Ukrali. Preplatili. Kuda sada te pošaljem, kad si obišao sve i nisi stigao nikud? Za nas postoji uglavnom predaja pred onim što je nepoznato slijepo prihvatanje svemirskih otpadaka kao da su relikvije spasenja. I jedan i drugi su isti. I nije su tamo, već tako jednostavno tu među nama. Sad si već zaražen optikom vode i boje, ne smiješ da gledaš ni u šta drugo, a kamoli gore. Rivijera, kabriolet, mislim da ti se ipak sviđa nešto takvo, mekano i vruće. Jer ličiš na obojicu sa platna, sa svoda. Piješ kafu čitav sat između stubova lažnog kamenja zatečen ranim mirisom Mediterana. Izdišeš dim od šipkovog pruća, lijen, kao što knjiga zapovijeda. Ogledalom preko ramena snašla te žena, ciganka što gata, ali i druga ona što se dobro osjeća gola. Pravilan posao je samo sloboda. vjetar. Da li je samo nostalgija ili to osjećanje što dođe poslije duge i teške smrti znači ponovno rađanje? Preobražaj, papisa. U kartama stoji prazan prostor, namijenjen spavaču koji sanja mjesec. Takvima što vjeruju u predskazanja i vještice ne bi valjalo da budućnost dolazi prije nego je potrebno, jer bi uvijek bili nespremni za nju. Budala je, eto, ponovo krenula na put. Probuđena kao manifest uspavane materije, ove koju smatraju praznim prostorom. Kao vladarka podzemnog svijeta. Persefona, neizbježna, bez tijela, krvi i kostiju, kao misa obijesna kreće preko beskrajne samoće, bez druga i prijatelja. Vode je kroz dvije trećine vječnosti geometrija i logika. Luda je, vidim. Opet krenula na put. Krunisana tijarom od žada, izabrala je tebe. Otpuhnula te lako kao vjetar sjeme sa čempresa. U slavu ljepote i taštine. U ime živog mesa. Krvavog i jedrog. Na početku. A na kraju Ovog puta neka bitka bude za svijest čije pomračenje dolazi najavljeno. Pravo u novo ime. Sa mirisom lavande u svaki tuđinski grad neka ti njihove betonske mape budu dovoljne za sad. Za odgonetanje onoga što se izgubio u mokrim četvrtima ženskih dobrih namjera. Uz muziku koja je prah na notama, Romeovog posvećenja proljeću drugog Romea, gospodara iz bezumljenog gledaoca, ti budi ples novog vijeka, budi promaja starog pozorišta. Svi putevi po moru nude izobilje, bisera u slanim kapljama sa jedara, sa krila morskih ptica, blago sarkofaga starih kraljeva. Ali se nećeš obogatiti, kad si od malena slabna sirotinja. Putuj bez prtljaga na ovo ludo hodočašće. Nije li svaka ideja o spasenju luda? Rasipaš se kao tovar iz začina iz Indija, južnih i sjevernih polova, otkud sve ne, u sudarima duvanskog dima i grkljana, u zagrljajima tuđih nafaka. Volio bi nekada i tvoja borba izmišljena, kao zabrinutost bogataša za sitnice poput boja. Ljeta su kod nas divljačka i bijesna, pod kosim nebom, samo te maestra, ali neka misao nesvjesna podsjeti da si čovjek. I da pogledom u nebo, možeš biti sa bilo kim na svijetu. S godinama gledaš mnoga umiranja. Smrt je uzbudljiva priča, pa se ne bojiš, već osjećaš radost što si živ. Nadmoć nad mrtvima. U tome i jeste ljepota opstanka. Ta dva čudovišna ljubavnika. U strasti su svi ljubavnici kao čudovišta. Marionete za natosa. Samo se ti drži vjetra. On se jedini iznova rađa. Uvaženi slušalci, čuli ste neke od stihova Dragane Tripković kojima i završavamo ovu poeziju sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski autor i novi stihovi. Do tada pozdrav od Ethema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Sponzor emisije Zavod za učbenike i nastavna sredstva Podgorica, kao jedini izdavač učbenika za preškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, Zavod se trudi da kvalitetom opravda poziciju moderne izdavačke kuće jedne od najvažnijih u Crnoj Gori. Izdavačkom plodnošću zavod je pokazao profesionalnu svijest o tome da udžbenici predstavljaju kulturnu osnovu jedne države, kao i to da oni postavljaju standarde intelektualnog rada. Sjedište zavoda je u Podgorici na adresi Novaka Miloševa 36. Kontakt telefon 020 230 413. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet adresu www.zuns.me.